بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين सभु शइ हर किताब में पधरी लिखी पई आहे या पधरे किताब में लिखी पई आहे उहो ई आहे अलाह ताला जेको ख़लके थो जेकी बि आसमान में आहे जेको धरती ते आहे छह ॾींहं जेके आहिनि से माना अहिड़ा को जुमो चंछराचर सूंबर अंगारो अरबा ख़मीस अहिड़ो इहे छह ॾींहं इहे इन नमूने जा कोन छा माना हुनजी अलाह ताला खे वधीक ख़बर आहे पर मां ईअं सम्झिबो त के छह ड्यूरेशन्स के पीरियड्स ऑफ टाइम हुआ जेके बि अलाह ताला जे वठि हुन वक़्तु मतिलबु त जीअं असां ॿिनि ॾींहंनि में ज़मीन ख़लकियई ॿिनि ज़मीन आसमान ख़लकियईं उनखां पोइ ज़मीन ते बाग बुस्तान हीअ रखियईं ओजर ओझर हीअ ठकियईं उन खां पोइ जेको आहे सो फलाणी शयूं फलाणी शयूं ठाहियूं हिकिड़ो रिवल्यूशनरी प्रोसेस क्रिएटिव हिन इनमें ख़बर पए थी त हिकिड़ो प्रोसेस आहे पंहिंजो ख़लक जो तखलीक़ जो पर इवल्यूशन आहे इन कोन हिकिड़ी हिकिड़ी कुनफ यकून अलाह ताला चवे भई ठही वञो त हुन वक़्तु ठही वेंदो हलियो पर पोइ शयूं जेको हुन रस्तो जेको नमूनो रखियो इन हिकिड़े लफ़्ज़ कुन यकून थी ऐं थी पई पर जेका बि थी पई पर पोइ उन खे वरी पाणी फरमाए थो पोइ पाण चए थो मूं चयो कुन फ़ोकून वरी पाणी चवंदो मूं छहनि ॾींहंनि में माना छह ड्यूरेशन सां ठीकु उपोक सां टाइम्स टाइम मज़ हुया की केतिरो वक़्तु हो ख़बर न आहे मतिलबु त हाणे जेके साइंसदान असांखे चवंदा बाबा हीअ हज़ार हेतिरा मिलियन हेतिरा फलाण हेतिरा टी जेतिरा बि रबा वधीक ख़बर आहे ऐं पंहिंजो हिंदुनि जा जेके वेद आहिनि उन्हनि मंझि जेके हिसाब था कनि ॾींहनि हिन रातियुनि जा हज़ार लखे साल करोड़े साल छा थी वञनि हलिया चए हेतिरो साल हेतिरो साल वरी असां जेके आहिनि सुठो न ॾिसंदा आहियूं नूर नामनि कीअं हिननि खे उन्हनि खे असांजा जेके पंहिंजो मोहतरा आहिनि वरी लिखियलु पढ़ियलु जेके रसूल बक्सपली पली जा माइटु हेॾा हुआसि भई चए साईं कहिड़ो किताबु ठाहे रखियो अथव नूरनामे में हज़रत जिबई इलाही इस्लाम खां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु ॿई ॼणा ॼण पाण में वेठा आहिनि हज़रत फातिमा रज़ी अलाह ताला ॼण नंढली आहे पोइ केतिरी पुछे थी पंहिंजे हज़ूर बाबा साईं खां जॾहिं तव्हां मूंखे ॿुधायो तव्हां मां वॾो खेरु आहे अलाह पोइ नूरनामे में इहो ज़िक्र अचे थो फॉल हज़ूर सलाह साईं पुछे थो हज़रत जबरेल तूं कॾहिं जाइ तोखे कॾहिं तकलीफ़ कयो पियो कल अलाह ताला कॾहिं खड़कियो हू फरमाए थो जिबई लशा फरमाए थो त आऊं सतरि हज़ार साल अॻु में मतिलबु हिकिड़ो मूं ॾिठो थिए पंहिंजो अहिड़ो मूंखे यादि कोन्हे तफ़सील हिन करे तव्हां पढ़जो हुन में पर इहा ॻाल्हि तमामु सुहिणी ॻाल्हि चए हेतिरा हज़ार सतरि हज़ार साल मूं हिकिड़ो तारो ॾिठो थिए जेको उभरियो पिए पोइ उन खां पोइ हेतिरा हज़ार दफ़ा उहो हीअं उभरंदो आयो पोइ हिन खां हीअं आयो हीअं आयो हीअं आयो पोइ रसूल सलाह फ़रमायो त उहो जेको तो ॾिठो तारो उहो उहो मुंहिंजो नूर हो अलाह वसीना मोहम्मद नबीलोमी मतिलबु त हीअ माण्हू खिल थो करे माण्हू पर हाणे जॾहिं हीअ साइंसदान ॻाल्हियूं था कनि तव्हांजो एतिरा बिलियन हज़ार जेको डिनोसार हाणे खणी डिनोसार खे अॻिते कयो आहे ऐं असीं चवंदासीं नबी पाक हो त पंहिंजो हू चवंदा न नबी पाक करे किथां आयो हीअ कहिड़ी ॻाल्हि आहे पर नबी पाक चवंदो त जॾहिं सॼी खलक खलकी वई अला ताला खलकी हुन खां अॻु में आऊं होसि जेको आहे सो मुंहिंजो मुंहिंजी तकलीफ़ थिए सॼी फ़र्शुनि खे ठाहे उहो जेको हीउ कंहिं हो कंहिं हुनखे ॿुधाईं पोइ हुन ॾिठो पंहिंजो हज़रत आदम अल ॾिठो पंहिंजो त हाणे उन ते वरी माण्हू पोइ जेको आहे मञण में हुनखे ॻाल्हि नथी अचे पोइ टेकूं था कनि एतिराज़ था कनि मूं वटि हिकिड़ो आयो भॼंदो डोड़ंदो माण्हू चईं थी हू त चए मौलाना फलाणो जेको आहे हू चए थो त हूअ हज़रत हज़म अखियूं पटे ईअं करे निहारियो मथे त आसमान ते लिखियल ला इलाह मोहम्मद रसूल सलाह मूं चयो तोखे मञण में नथी अचे इहा ॻाल्हि चई आऊं नथो मञा शी मुं जो न मञी त वञी घर वेह मोक मिली ख़ैर आहे अलाह जो काइनात पई हलंदी पर हज़रत हदम अल इस्लाम जेको आहे सो जॾहिं मथे अखियूं करियूं ॾिठा ईअं लिखियलु त जॾहिं इहे ख़ता हुन खां थी ऐं जॾहिं वआ बि मोहम्मद वसलाम नालो वरितईं त पोइ हुन खां पुछियईं अलाह ताला जी तोखे मुंहिंजे मोहम्मद वसलाम जी ख़बर कंहिं ॾिनई ची मूं जॾहिं ॾिठो तुंहिंजे नाले सां गॾु हुन नालो लिखियो पियो त तंहिं करे मूं तख़्त ते पंहिंजे अर्श ते वक़्तु मूं सम्झो त हीअ हेॾी हैसियत आहे चई मूंखे ख़बर पियो केरु आहे चई तुंहिंजो औलाद मञा आहे पंहिंजो इन इनखे मूं ख़लकियो आहे मतिलबु ऐं आणींदुसि धरती ते जॾहिं बि मूंखे पर मूं हुनजे पर इहा ॻाल्हि मतिलबु तहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि पाण जेके कनि था त इहे हिकु रुहानी ॻाल्हियूं आहिनि स्पिरिचुअल ॻाल्हियूं आहिनि हिननि खे सम्झणु इहो कोन साइंटिफिक नमूनो आहे हिकिड़ो मुंहिंजो यार अची वियो आउं वञाए कोन थो फलाणी ॻाल्हि त को हीअं थींदो हूंदो को हीअं थींदो हूंदो मुंहिंजो नथो मुंहिंजी मिड़ी ख़ैरु आहे धरती हलंदी पई राख जी वरी तूं जेके जेको मचण में अचे तूं ओसि ताईं भले अहिड़ी ॻाल्हि का कान्हे का केसूं पए त छह ॾींहं छा आहे छह ॾींहंनि जी कहिड़ी माना आहे हाणे जो चई त हले जेकर माण्हू हुते त असां इन करे इस्लाम अलहमिल्ला अलहमिल्ला सुम अलहमिल्ला मुस्लमान माण्हू जेको आहे हीअ ॻाल्हियूं आहिनि त हीअ जेके साइंस खां फिरे नथो हाणे जेके साइंस जी ॻाल्हियूं ॿुधे थो छो मिणी ख़ैरु आहे असां हीअ ॻाल्हियूं ॿुधियूं आहिनि हेतिरी उमिरि हेतिरी उमिरि असांखे ॿुधी आहे काइनात ख़लकी आहे अलाए केतिरा साल खलकी आहे हिंदुनि जे बैदिदनि में अलाए केतिरा साल अर भई खर भई फत माई हेतिरा हुतां साल थी वञे हाणे ही तव्हां जेको आहे सतरि हज़ार खे वरी सतरि हज़ार सां जेको छा चइबो आहे स्क्वायर स्क्वायर करियो हुनखे त हुनजी केतिरो फिगर थो थी वञे तव्हांखे ॻणण में कोन ईंदो तव्हां करे ॾिसो मूंखे कोन थो अचे हाणे स्क्वायर मूंखां विसरी वियो आहे स्क्वायर कबो वरी हुनजो स्क्वायर रूट ठाहिबो वरी फलाण कबो हाणे उहो तव्हां यानी seventy thousand power seventy thousand करियो त तव्हांखे ख़बर पए केतिरो वक़्तु काइनात अॻु में ख़लकी वई पर हाणे पोइ आहे बरी साइज़ जेके आहिनि उहे वरी पंहिंजो हिसाबु रखियो अथऊं तौरात तोरात त हीअ जेको आहे साल अॼु हीउ जेको आहे छह हज़ार साल खनि थी विया अलाए केतिरा ख़बर न आहे सम्झो उहो हिसाबु हिननि रखियो आहे ऐं उहो जेको हिन जो कैलेंडर जेको आहे सो काइनात जे तखलीक़ खां कैलेंडर आहे उहो वीचारा हीअ रखनि था पोइ हाणे असीं बि रखूं था पंहिंजो असांखे पंहिंजो खपे हुननि खे पंहिंजो भले अलाह करे ख़ुशि हुजनि पर हुननि को पंहिंजी तारीख़ अॼु ॿुधाईंदा तव्हांखे पोइ तव्हांखे थोरी ॿुधायुसि वरी हिन वक़्तु मां कंहिं कम में आहियां पोइ ॾिसंदुसि कंप्यूटर में तव्हां पाण बि ॾिसी सघो था त पंहिंजो <clears throat> कहिड़ो सालु आहे इहे पंहिंजो जूश कैलेंडर जे मुताबिक़ हींअर कहिड़ो सन आहे तूं तव्हांखे उनमें लिखियलु हूंदो उहो मतिलबु they are proud of it six thousand जीअं मतिलबु हुन कैलकुलेशन कयो पर हुन केल्कुलेशन कहिड़े नमूने सां कयो उहा तव्हांखे सम्झायां थो ॻाल्हि तव्हांखे सम्झ ईंदी पोइ हुन चयो त हज़ति आदम अली इस्लाम हेतिरा साल रहियो पोइ हुनखे फलाणो पुटु हेतिरनि साल खां पोइ ॼाओ पोइ फलाणो हुनखे पुटु थियो हू जेके नुस्ख़ा लिखी नाला लिखी छॾियां अथऊं पोइ हुनखे फलाणो पुटु ॼाओ पोइ फलाणो पुटु ॼाओ फलाणो पुटु ॼाओ पोइ हाणे उहो हेतिरा हज़ार साल थी हलिया हज़त नू इस्लाम पोइ हेतिरा साल थी हलिया हज़रत इब्राहिम अली इस्लाम पोइ एतिरा साल थी विया जो मूं आल इस्लाम पोइ हेतिरा इन हिसाब सां पर अलाह ताला क़ुरसी बि चयो त केतिरा मूं किसाब मोकिलिया हज़रत आदम खां पोइ हज़रत नूह खां पोइ जंहिंजी कंहिंखे ख़बर कोन्हे सवाइ अलाह जे इन करे केतिरा पैगम्बर मोकिलियमि या केतिरा जनरेशन्स मोकिलियुमि करनि मोकिलियमि जंहिंजी कंहिंखे का ख़बर कोन्हे इन करे असां उहो असांजे लाइ आसानु आहे त इहा ॻाल्हि सम्झूं अहिड़े नमूने सां चवंदा ठीकु आहे असांखे का ख़बर कोन्हे हज़रत आदम कॾहिं ॼाओ अलाए लख साल हो की हज़ार साल हो की मिलियन साल हो केतिरा साल अॻु में असांखे ख़बर कोन्हे पर मतिलबु त ही जेको हिसाबु कनि था उहो जो तौरात सां उहो ॻणीनि था एतिरा हज़ार हू साल रहियो एतिरा हू रहियो एतिरा हू रहियो पोइ हाणे एतिरा थी विया एतिरा थी विया इहे हिसाब जोड़े हू ठाहिनि उहो सुठी का हू जोड़नि था वीचारा अलाह करे ख़ुशि हुजनि पर असांजा उलमा जेके आहिनि अलहमिला वरी हुननि वरी हितां ई वरितो इहे जेके पेश गोयूं वग़ैरह इहो उहो पंहिंजो सभई सी उती जी बाहे की पंहिंजा ॿिया जेके आलम वॾा हुआ उन्हनि पंहिंजो चओ साईं काइनात जेका आहे त सिगो छह हज़ार सत साल आहे हेतिरा हज़ार साल हूंदी उन खां पोइ जेका आहे क़यामत थी वेंदी हली हाणे जेको आहे हेतिरा हज़ार पंज हज़ार साल हेतिरा थी विया अञा सुविधी पंहिंजो लिखियो जेको इहो मूं हाणे किताब ॻोल्हे लधो आहे जो गुरोड़ी साहिबु जंहिं मतिलबु जंहिं लाइ रेफरेंस ते कयो या पंहिंजो किताबु जेको आहे पंहिंजो छाजो काशकश्य्फ जो या छा उहो सुयती साहिबु लिखियो बराबरि सुयती जलालुद्दीन सुयती रहमत हुन लिखियो पंहिंजो नाई सदी हिजरी में पंहिंजो उहो किताबु उहो मूंखे हाणे हथु अची वियो आहे पर हाणे पढ़ण जो ॾुखियो आहे पर हुन मां माना इहा ई आहे पंहिंजो साईं डॉक्टर अब्दुल ख़ाद अब उमर बिन मोहम्मद दाऊदपुटे साहिबु चयो त मूं मूंखे नुस्ख़ो ॾिनो हुओ पंहिंजे गुरोड़ी जे जेके आहिनि पंहिंजा पोयां सीध आहिनि उनजे हुनजी नियाणी जेका सैदनि वटि हुई पोइ वरी इन करे उहे मतिलबु हुनजा मुजागिरा आहिनि हुननि जा पोयां उहे आहिनि सईद आहिनि उहे ग्रोरी साहिब जा ग्रोरी साहिबु पाण मङियो आहे पर पाण चई त अब्दुल रहीम मंगरियो पुटु मुबीन खीरीअ जो मुबीन खीरियो हुनजो मुर्शद जो दोस्त मतिलबु त उस्ताद हो जंहिं हुनखे सेखारियो पर पोइ वरी लुआरी साहिब वारे जो उहो हुनजो मुरी थियो पोइ बहरहाल उहा ॻाल्हि पंहिंजे जाइ ते असां वरी ॿार हूंदासीं चवंदा के केतिरा दफ़ा अब्दाई अबदाइम बीन किरे जो पुटु बीन किरे जो पुटु बीन किरे जो पोइ पहुचाए ग्रोड़ी आहे पंहिंजो अब्दाई ग्रोड़ी आहे मंगरियो बीन किरे जो कीअं चई पुटेलो आहे हुनजो हुन हुनखे चयो त तुंहिंजो मतिलबु त जीअं चइबो आहे त भई हा मुंहिंजो पीउ वांगुरु आहे बसि पीउ पीउ जहिड़ो आहे करे पुटु आहे हा पुट ऐं पीउ जो इहो रिश्तो हिन करे रखे पोइ असां ॿार चवंदासीं ॿारहं दफ़ा ई चई वञ त बसि तोखे हीअं थी वेंदो हूअं थी वेंदो हलियो ईअं असीं कंदासीं नंढे हूंदे हाणे ॿिया लफ़्ज़ चवंदा आहिनि माण्हू त हीअं ई चयो हेतिरा टे चड़ियूं ॿारहं कतियूं ॿारहं भेरा केरु करे टे टेड़ियूं ॿारहं कतियूं ॿारहं भेरा केरु करणु हिन मां साह जी केतिरो माण्हू साहु झले सघे थो टे टे ॿारहं कतियूं ॿारहं भेरा केरु ॻणे ॿारहं भेरा केरु ॻणे त उहे केतिरा दफ़ा चई सघे अहिड़ी क़िस्म जूं ॻाल्हियूं कबियूं हुयूं हूंदे <clears throat> वकान अर्श हू अर्श जेको हुनजो मात मात पाणीअ ते हुयो अर्श पाणी ते छा हो पाणी मतिलबु त हीअ जेके आयतूं आहिनि से उन में आहिनि जंहिंखे मुतशाबिहात जूं त माना उनजी माना असांखे ख़बर न आहे रसोला सलाहु खे मतिलबु त अलाह ताला ॿुधाए पोइ उहा वरी असांखे एक्सप्लेन करे पोइ उहा असांखे एक्सपीरियंस सम्झ में अचे न अचे पोइ मतिलबु त इहा ॻाल्हि जेका बसि ईअं सम्झो त पाण ई पाणि पाण हेठि पर अलाह ताला त मालिक आहे उहो अर्श में को समाजी कोन थो सघे अहिड़ो कोन अर्श वॾो ज़रूरु कुर्सी हूंदी एॾी हूंदी जंहिंमें आउं समाइजी सघां तंहिंमें विहा अलाह ताला जी कुर्सी आहे हाणे कुर्सी कहिड़ी आहे हुन ते अलाह ताला वेठो आहे हुनखां खां ॿारु आहे हुनजे अंदरि आहे मतिलबु इन ॻाल्हियुनि ते पोइ एॾो सोचणो आहे कुर्सी आहे माना हुनजी ताक़त आहे हुनजी कुवत आहे हुनजी हिकमत आहे हुनजो अर्श आहे हुनजो मिल्कियत आहे हुनजो डोमिनी न आहे हुनजी स्वरंटी आहे हाणे कहिड़ी माना में आहे पोइ हुन ते घणो जेको आहे सो हरू भरू माना में काहे पाण वरी हुन माना सम्झ में न अचे पोइ वरी माण्हू काफ़र थी वञे हलियो चए बाबा अलाए कहिड़ो आहे कुर्सी में अची वियो हलियो अलाए कहिड़ो आहे जेको अर्श ते वेही वियो चवंदा आहिनि अर्श खां मथो अद खां अर्श जेको आहे छा माना आहे अर्श जी छा माना आहे कुर्सी जी छा माना आहे त हुन वटि अलाह ताला खे ख़बर आहे छा आहे कान अरशू अल पाणी पाणी पहिरीं सॼो पाणी हो त ॿिए हंधि फ्रेंच फ्रेंश दुखान रुॻो धूं हुयो धूं मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जो त छा हो पोइ इहे जेके ॻाल्हियूं पोइ हाणे साइंटिस्ट जेके आहिनि उनखे असांजो जेको मुस्लमान मोमिन साइंटिस्ट हूंदो पोइ उनखे साइंटिफिक तव्हांखे scientist scientist scientific point of view टू शुरू खां असीं इहे ॻाल्हियूं सम्झूं त पोइ बराबरि पढ़ो हाणे हिकिड़ो मुस्लमान आहे पंहिंजो फ्रेंच हुयो हुन क्रिश्चन हुयो हुन बाइबल ऐं क़ुर ऐं साइंस किताबु लिखियो आहे हुन बुक जो नालो आहे B U C A I L L E पोइ एल एल जेका प्रोनाउंस थी थिए हुन फ्रांस में फ्रेंच ॿोली में तंहिं करे हुनखे चइबो बुख आहे ई बुक आहे मॉरिस बुक आहे M A U R I C E उहो तव्हां लिखंदो त तव्हां ते यूट्यूब ते या हुन ते ॿियनि ते अलाए किथे हुन उन जूं डॉक्यूमेंट्रियूं आहिनि हाणे मूं ॾिठियूं आहिनि कल्ह टियों ॾींहुं त उहे अची वियूं आहिनि हाणे उहो माण्हू ॾिसी सघे थो हुनजी गुफ़्तगु बुकेल जेको आहे सो पाण जेको आहे सो बयानु थो करे ऐं छहनि सतनि हिसनि में आहे ॾह ॾह पंद्रहं लाइ केतिरा मिंट अलाए केतिरो वक़्तु आयो हुन जो हुनजो में छहनि सतनि हिसनि में उहो सॼी कहाणी पंहिंजी बयानु थो करे पर ॿियो वरी डॉक्यूमेंट्री बि ठाहे अथनि उहा बि उन में विधी अथनि ऐं ॿियो वरी जेको हिन जो सूरत यूनिस में जेको पाण पढ़ियोसीं फिरोन जो बदन कीअं बचायो हुयो हिन माण्हू उहा उहा ॻाल्हि ॿुधी उहा ॻाल्हि ॾिसी उनखां पोइ मुस्लमान थियो आयो उनजी बि उहो जेका डॉक्यूमेंट्री आहे त कहिड़े नमूने सां हुनजो फ्रॉन जो लाश जेको आहे जो को ॿुॾी वियो फ्रॉन हुनजो लाश खणी विया जेको फ्रांस में हुनजी मरम पटी खयऊं हुनखे ऑपरेशन कयऊं ॾिठऊं ॾिसूं छा जो आहे कीअं ठहियो आहे पोइ जेका हुननि जो पंहिंजो एजेंडा हूंदी मु हिन जी पंहिंजी एजेंडा पोइ जेका जंहिंजी एडनि जा एजंडा उहा हुनखे फबी पर हाल वरी लाश खे ट्वेंटी वन गन सल्यूट जेको आहे हुते पहुचंदे ॾिनऊं ऐं पंहिंजे फ्रांस में वरी जॾहिं हुनखे रुक्स ते कयूं गुड बाए ते कयूं हुनखे वापसि ते कयूं रुक्स थी कयऊं जीअं कुंवारजी कंदा आहिनि त तीअं वरी हुनखे ट्वंटी वन गन सल्यूट ॾिनाऊं वग़ैरह वग़ैरह इहे ॻाल्हियूं सभई उहा डॉक्यूमेंट्री हाणे ठाहे विधी अथनि पंहिंजे हुनमें उहा तव्हां ॾिसी सघो था हिन नालो आहे पोइ बुखे जेको आहे ॿियूं ॻाल्हियूं बि कयूं आहिनि त कीअं पंहिंजो फलाणी शइ कीअं आहे फलाणी शइ जी माना छा आहे फलाणी शइ जी माना छा आहे फलाणी शइ जी माना छा आहे थोरी साइंटिफिक इहे फ्लड जी माना छा आहे जेको नूह अल इस्लाम जे ज़माने में आयो या दुखान जी माना छा आहे या हीअ जेके हिकु ॿिए खां टुटा तर न तर तफ़क़ तूं कीअं हिक ॿिए खां तबक अलॻि अलॻि थिया ऐं छा थिए इहो साइंटिफिक नमूनो मतिलबु उहो बि हिकिड़ो को इमीजिएट साइंटिफिक अहिड़ो न कोन्हे माण्हू हथु विझी ऐं एक्सपे एक्सपेरिमेंट करे सघे ऐं जेको माण्हू को चवंदो भई हेतिरा हज़ार साल अॻु में थी ऐं जेका लाइट अचे थी हुनखे हेतिरा हज़ार साल था लॻनि हाणे तूं को जहिड़ो ऐं तोखो ॾिठो हेतिरा हज़ार साल ईंदे वेंदे या हुतां शुरू थी तूं वेठो आहे हुते हथी लथी बीठो आहे पर इहे बि साइंटिस्ट जेके हीउ पाण खे मुतबर थियो कयो पाण जे अॻियां ऐं पंहिंजे पाण खे ऐं असां ते हावी थियण जी कोशिशि कंदा उहे बि सॼो हिकिड़ो कंजेक्चर आहे हिकिड़ो ख़्यालु आहे हिकिड़ो ठाहिनि था ॻाल्हि खे पोइ असां रसोल्ला उल्हास जे तरफ़ां असांखे हीअ ॻाल्हि पहुती हवा असांखे अचे कोन वञण में बाक़ी साइंटिस्ट जेके आहिनि चवनि साईं हेतिरा हज़ार हीअ लॻंदा साल हज़ार उहो जेका असां वटि पहुचण ताईं वरी तोखे कहिड़ी ख़बर आहे तूं को जहिड़ो ऐं को तो ॾिठो हुनखे हलंदे हुतां खां हिते पहुचंदे कीअं तोखे थो चई चवंदी एतिरा साल थींदा पोइ ई करबला खे वञी हिन करबला हुन जॻह जो नालो आहे पर उनजो असुलु माना अलाए छा बि हुई पर पोइ वरी असां अचे थो करब माना तकलीफ़ जेका शहादत जे करे मतिलबु त असां जेका ॿुधूं था हाणे ऐं भला माना इम्तिहान हो करब उहो भला इहो इम्तिहान हो जेको हज़रत हसनैन हज़रत हुसैन अद्दी ताला हुनजी ख़ान फैम फैमिली जेका सभई हिते माण्हू हेतिरा शहीद थिया उन्हनि जी ॻाल्हि करब भला करबला भला जेका इब्तिला इब्तिला माना इम्तिहान आहे इहो परख आहे पंहिंजो अहिड़े नमूने सां लफ़्ज़ आहिनि हीअ अरबी जा लि अबलो हकुम अयुकुम आसना अमला या साॻी अल्फाज़ जेके आहिनि से अचनि था सूरत बनी पंहिंजे सूरत काफ़म त हीउ जेको मूं तव्हां खलक खलकल मौत वारो हयात ले अयुकुम आसनो अमला उन में ईअं फरमाईं त हीअ साॻियो लफ़्ज़ आहे तबलो अयुकुम आसनो अमला त सुठा अमल केरु थो करे असीं परखियूं तव्हांजो इम्तिहान हीअ जी जाइ आहे ऐं हू जेका असां अवॉर्ड जी जाइ आहे हुते तव्हांखे अवॉर्ड मिलंदो इम्तिहान पास करे त C S S P officer थी वेंदो मुल्क खे ठगींदो पर जेसिताईं इम्तिहान ॾियो तेसिताईं तव्हांजो इम्तिहान पोइ सी एस पी ऑफिसर थी वियो मुल्क जी ॿेड़ी ॿोड़ी धरतीअ खे सॼो उबोतो उसबूतो करे हुनजो खाई पी मौज हू करे पोइ मरंदो पोइ हलो साईं त हाणे हू तव्हां इम्तिहान इम्तिहान जो वक़्तु इहो आहे ऐं हू जेको आहे जज़ा जो वक़्तु आहे जज़ा जज़ा ऐं सज़ा ॿई जज़ा जी माना ॿिन्ही मानाउनि में आहे नेगेटिव पॉज़िटिव ऐं हर सज़ा जेका आहे सा नेगेटिव आहे सज़ा अरबी जो लफ़्ज़ु कोन्हे जज़ा जेको आहे सो अरबी जो आहे हाणे इन साॻी आयत में ई अलाह ताला फरमाए थो वल इन वल इन कुल त इन कुम मबूसून मिमबादिल मौत ल यकूलन الذين كفروا इन هذا जेकॾहिं तूं उन्हनि खे चवी थो तव्हांखे उथारियो वेंदो इनाउसू तव्हां बेशक उथारे वेंदड़ मथां आहियो या तव्हांखे उथारियो वेंदो पैसे खे मजहूल खे मारुफ़ था करियूं त पंहिंजो इन इनाउसूर जॾहिं तूं उन्हनि खे चवीं तुल्त इन म त तव्हीं उथारिया वेंदो यानी तव्हांखे उथारियो वेंदो बादिल मौत मौत खां पोइ यकू लुन त हू बेशकू चवंदा हर जी माना लय जेको आहे सो हिते त पंहिंजे हिन जो स्ट्रेस जे लाइ इम्फोसिस जे लाइ त हू ईअं चवंदा ई चवंदा यानी हर बिल्कुलु ईअं चवंदा बेशक ईअं चवंदा त ज़रूरु ईअं चवंदा लकू लज़ीन कफरू इहे का आहिनि जेके से ज़रूरु ईअं ई चवंदा इन हाज़ा इला सहरोन मुबीन हीअ जेका जादू मतिलबु हीअ ॻाल्हि अहिड़ी थो करी जेका जादू जी ॻाल्हि आहे हुते अॻिते पंहिंजो उहे जेके आहिनि ॿिया क़ौमूं हू त हू तुंहिंजियूं ॻाल्हियूं अ शइ भले तुंहिंजूं ॻाल्हियूं असांखे सम्झ कोन्हे चई सेर आहे सेर बि जेको आहे सम्झ में न ईंदो आहे पोइ इहो मतिलबु त जादू आहे जेको सो बि सम्झ में न ईंदो आहे इन करे छा ॻाल्हि आहे छो थो थिए ईअं पोइ ख़बर न पवंदी आहे छो आहे चश्म बंदी आहे छा आहे पोइ इहो चए चई तूं जेका ॻाल्हि करीं थो सा सहर आहे बसि असांखे जादू जी ॻाल्हि थो करीं हाणे हिते वरी ॿी ॻाल्हि अलाह ताला फरमाए थो ईंदड़ आयत में भले इन अख़र न अज़ाब हू जो अज़ाब अज़ाबुछंदो पुछंदा अज़ाब मोकिल अज़ाब मोकिल अज़ाब चवंदो अचे हज़ूर सलाह खे बि चवंदा हुआ त भला मोकिल भला ॾिसूं त कहिड़ो अज़ाब आहे तूं आण भला तूं आण मूं चयो मुंहिंजे हथ में कोन्हे अज़ाब जो तव्हांखे आणियां जॾहिं अलाह घुरंदो तॾहिं ईंदो मुंहिंजो हिकिड़ो वक़्तु मुक़ररु करे छॾियो आहे आज़ाउ जो तव्हांखे डर ॾेई छॾियोसि पंहिंजो हिते अक्सर पुछनि था हिकिड़े हंदा वियुसि हिकिड़ा माण्हू हुआ उर्दू स्पीकिंग हुनमें हिकिड़ो वॾो ॿ ॿार ॿार वीचारा वेठा हुआ हुनजो ॾाढो इहो मसलो ख़बर नथी पए त भला पोइ इहो हीअं थो थिए हीअं थो थिए हीअं थो थिए पोइ पाण में ॻाल्हायूं पिया आऊं चुपके वेठो हुअसि मूंखे ख़बर कोन मतिलबु तव्हां हर भरू पर आहे हुनमें काए पोइ हा <clears throat> त पोइ पर मतिलबु तंहिंजे करे अलाह ताला हर हिकु माण्हू खे उन वक़्तु अज़ाबु ॾींदो रहे जंहिं वक़्तु अलाह ताला खे कावड़ अची वञे हली ऐं हू कावड़ा आहिनि चैलेंज कनि तंहिं वक़्तु यकदमि अज़ाब मोकिले छॾे त धरती ते अक्रंश में अलाह ताला कई आहे ॻाल्हि घणनि हंधनि ते सूरत कफ़ में कई ॿिए हंधि कंदे सूरत राज में त जेकॾहिं आऊं अज़ाब कंदो तां हर वक़्तु जेॾी महिल पंहिंजो माण्हू को कावड़ करे मूंखे चैलेंज करे ऐं मूंखे अज़ाब मोकिले आसमान जो टुकड़ो मूं ते किरे हीअं ते मूं ते आऊं अहिड़ो चरियो आहियां जो बसि यकदमि मोकिले ॾियां हुनखे वक़्तु मुक़ररु करे छॾियो हर शइ जो ऐं अलाह मोकिलींदुसि तेॾी महिल जेको आहे हुनजो को बचाव करण वारो कोन हूंदो हुनखे लभंदो कोन को हाणे हिते इहा ॻाल्हि कई अथसि अलाह ताला फ़रमाए थो भला इन अख़र न अनो अज़ाब जेकॾहिं ताखीर करियूं अख़र करियूं थोरो थोरो अॻिते पोइ ते करियूं मतिलबु हुनजो अज़ाब जेको आहे थोरो पोइ ते था करियूं अहिड़ा उम्मतियुनि महदूद थियनि यानी की ॻणियल वक़्त ताईं हिते उमती माना हिते वक़्तु आहे उमत माना मुख़्तलिफ़ थियनि थियूं किथे उमती माना माण्हू आहे किथे माण्हू हिकिड़ो माण्हू आहे हिकिड़ी पूरी उमत जेको आहे हज़रत इब्राहिम अल जे मुतलिक़ चई मुताली उमत हिकिड़ी आहे उमत हिते उमत माना टाइम हिकिड़ो पीरियड वक़्तु मुक़ररु आहे महदूद अथनि ॻणियल अदद कयल महदूद अथनि मां इहा बिसू त हू चवंदा त हुनखे रोकियो कंहिं यानी असां त कोन अचऊंसि रोकियो त अज़ाब असांजो मोकिल न असांखे अज़ाब असीं ॾिसूं कहिड़ो अज़ाब हाणे चैलेंज था करनि पोइ जॾहिं ईंदो त भला त केरु बचाईंदो केरु मां इहा बि सू माना हुनखे कंहिं रोकियो आहे कंहिं हुनजो हबस कयो आहे हुनजो हा बे सीन हिसाब हे सीन बे हीअ हबिस हबस में हबस बेजा चवंदो हबस बेजा हबस बेजा में फलाणे खे रोके हबस बेजा में रोकियो त त भई हीअ हाफ़ु मां इहा हा बिसु हुनखे रोकियो कंहिं आहे त अॼाब खे रोके केरु अथव मतिलबु त भई तूं कोन थो रोकीं न कल्ह अज़ू स्ला सम रोकियो आहे पंहिंजो अलाह ताला पाण ई पंहिंजो वक़्तु हुन अदाब जो मुक़ररु करे छॾियो आहे मां इहा बि अलाह अलाह ताला फरमायो त अलाह योमियाती हिम जॾहिं हू ईंदो उहो अदाब जेको तूं माईंदो त रुकियो पियो आहे कंहिं रोकियो आहे अलाह ताला रोकियो आहे ॿियो कहिड़ो खे सघंदो मां इहा बि बिसि योमती हिम जंहिं ॾींहुं हू ईंदो लैस मसरूफ़ आंदो त हुन खां हटंदो कोन हुन खां हटाइण वारो ई कोन्हे को जॾहिं ईंदो त पोइ केरु हटाईंदो उन वक़्तु जेको जॾहिं ईंदो अज़ाब त पोइ हटाईंदो केरु न को बुल न बुल बिल न को बुशरा न छा असां ओबामा न को के कैमरोन न को जापान वारो जापान में असां ॾिठो आहे किन पंहिंजे पे हुते ॾिठूं पिए असीं न्यूज़ीलैंड में वेठा हुआसीं तव्हां बि ॾिठो हुजे मथां ॾेखारींदा डॉक्यूमेंट्री आहे सॼो जेको आयो इहो छा चइबो आहे इहो तूफ़ान हेॾा वॾा घर हेॾा वॾा जहाज़ हेॾा वॾियूं कारूं हेॾियूं कारूं त हेतिरियूं नंढड़ियूं जहिड़ियूं कीलियूं पियूं आहिनि उहे बसि हीअं हुन में सूमा सूनामी छा थो चइजे सूनामी में जेको आहे असीं खणी वई हली पोइ केरु थो रोके उन वक़्तु जफान हू त ॿिए हंधि वेठो जेको बची वियो हलियो जेको हुनजो वज़ीर आज़म अलाए केरु आहे बाक़ी ॿिया जेके उते हुआ वीचारा उहे विया सभई गर्क थी माण्हू जेके हुआ हुन साम्हूं तव्हां केरु बचाईंदो हुनखां वक़्तु ईंदो अज़ाब तव्हां ईंदड़ अज़ाब खे केरु बचाईंदो केर थो उन खां बची सघे पर अलायो थी हिम लैस मसरूफ़नि आनुम सर्फ़ु न कयो वञे हुनखां रोकियो न मीम स्वाद साद सां सर्फ़ ऐं हिकिड़ो इसराफ़ करणु जेको सीन सां असराफ़ इसराफ़ यानी घणी हरू भरू ख़र्च ख़र्च करणी मसरूफ़ आहिनि मसरूफ़ आहियूं मसरूफ़ आहियां इन माना मसरूफ़ इन मज़ा ई निकिरंदो पर हुनजी माना पाण वटि ॿी आहे मसरूफ़नि आनम केरु हुनखे रोकींदो वहाक बि हिम आ कानू बिन ऐं जंहिं ॻाल्हि ते हुननि ठठोली ते कई ते त किथे आहे कॾहिं आहे कीअं आहे चवनि थी अचे कंहिं रोकियो आहे हुनखे उहा जेका आहे हुन ते हक़ थी वई हली हुनखे अची तब तबाह बर्बादु करे छॾियईं उन उन शइ जंहिंजी उहा ठठोली ते कयूं जंहिंजे मुतालिक़ हुन ते चयो किथे आहे छो आहे वहाक बि हिम ऐं कड़की पवंदी हुननि ते हाक भेम हक थी हक हक अलहाक अलहाक आहे इहो कौ कयामती ॾींहं जो ॼण ॼण त उहा कड़की पवंदी इन इन हक मां निकितलु आहे पर उहा कड़की पवण वारी अलहाक सूरत नून वल कलम खां पोइ अचे थी सूरत पंहिंजो उनजो नालो अल हाक आई हाक बिम उन ते हक़ु थी वेंदी उन ते कड़की पवंदी उन ते हीअ सोई मानो हाक भेम बि जंहिं ॻाल्हि जी इस इस्तेहज़ा ते कयूं जंहिं ॻाल्हि ते ठठोली ते कयूं इस्तेहज़ा माना हुन ते साईं खिल खिल खिल भोग ते कयूं चई साईं खिलूं था मिड़ी टुकठोली था करियूं खिल करण जी ॻाल्हि आहे उहो हमराह वेठो चंड जा में वाए मेम जो यार वीचारो उहो खणी वेंदो आहे जबारुनि खे रोज़ु ॻाइण वारो पोइ वरी विच ईंदी हुन भित ते चढ़ी ऐं हुन वञाई त दोरख जेको आहे अहिड़ो लॻो पियो आहे जनत जेका अहिड़ी लॻी पई आहे मुंहिंजो खिल भोगी ॻाल्हि चवंदो साईं मूंखे जनत कोन खपे थी ऐं होॾा मूंखे मोकिल होॾा ताम पुलाव लॻा पिया आहिनि हेॾा माण्हू पिया खाइनि हा मूं चयोमांसि मूं चयो भेण अहिड़ी ॻाल्हि अॻिते कई थी त हा तोखे मोकिलींदो जेको वेठो आहे हुनजो तूं खिल भोग ठठोली थो करी माना हीअ अलाह ताला जी ॻाल्हि आहे तोखे माना मस्करी लत आई आहे जी दौर जे मुतालिक़ तूं ठठोली थो करी ॿुधा हाणे उमे मुड़ा अञा जीअरो अहमदुल्ला हेठि हले पियो ख़ुदा कंदो कंहिं महिल सां ईंदसि हुनखे पर उहो ठठोली कंदो आहे भोग कंदो आहे खिलंदड़नि ख़ैरु जॾहिं पंहिंजो सिंधी में चओ खिलंदड़नि था केरु खिलंदड़नि खिल खिल खिल अलाह ताला फरमाए त एतिरो खिलो न रो घणो ऐं खिलो थोरो तव्हांजो क़यामत ॾींहुं रोअणो घणो पवंदव ऐं खिलणो हुते हथु कोन ईंदो तव्हांखे जंहिंखे जेके यस्तैज़ून इहे मुस्तैसी जेके आहिनि जेके खिलो टोकूं था कनि अलाह ते रसूल ते पैगम्बर ते हुनजे अक़ीदे ते हुन ते ॻाल्हि ते जनत ते जहनम ते मतिलबु तिन ॻाल्हियुनि ते भई काफ़र खिलनि त पोइ हाणे हू भले पिया खिलनि हू त काफ़र थिया पर तई मुस्लमान मोमन इन पंहिंजे ख़्याल में अची त असीं तई बस आहियूं हुन खिल भोग था करियूं माण्हुनि खे खिलाईंदासूं बची स्कूलनि में बिना मुसीबत पए मुस्लिम स्कूल वञे पंहिंजो ॿार वेठा आहिनि ॿार माना काफ़र कंदो बि आहिनि सभिनी ॿारनि खे हिनजी हिकिड़ो भोग थी ईंदो भई जनत में त हीअं थियो आहे हुन ते खाधो को मिलो थो हुते ॿोड़ पुला पिया रुपिया जहन में हलो त हलूं हुते बदमाशी करियूं हाणे अहिड़ा माण्हू जेके आहिनि से इन कुफ़ुर जेको आहे इलाह जेको आहे पखेड़ीनि था अहिड़े क़िस्म जा हालांकि हालांको निमाज़ू पढ़ंदा हूंदा पर चवंदासीं खिल भोग था करियूं खिल भोग करण जी ॻाल्हि आहे बिना इहा मुसीबत पए <clears throat> वलाइन अज़ख़नल इंसान त जॾहिं हुनखे चखायूं था इन्सान खे मिनार रहमत असांजे तरफ़ां रहमत चखायूं यानी रहमत हुनखे मोकिलियूं था ख़ुशहाल थो थिए वलेन अज़न इंसान मिनो ऐं पोइ हिकु हेकर हुनखे सुखियो सताबो करे पोइ वरी पुरे था वठूं उहा नेमत जे करे मतिलबु ईअं थिए थो माण्हू सुखिया सिताबा आहिनि पोइ वरी हुनखां फुरजी थी वञे उहा सॼी ॻाल्हि वञे थी हली पोइ अलाह ताला चए थो असीं जॾहिं फुरे था वठूं नज़ा नज़ा छिके ऐं फुरे वठूं इन उल कफ़ूर त पोइ जेको आहे सो मायूस थो थी वञे हलियो ऐं अलाह जी कुनूतीअ ते अख़्तियार थो करे मतिलबु अलाह खां मायूस थो थी वञो थी थी वञे यूसन कफ़ूर ना शुक्रु थो थी वञे अलाह ताला जो चए थो अलाह ताला जा कहिड़ा कम आहिनि बसि मूंखे अहिड़ो सुञो करे छॾंदुसि हीअं करे थो भींगो करे छॾि फलाण थी वियो हीअं थी वञे अलाह वरी हिकिड़ो आहे पंहिंजो मतिलबु अलाह ताला खां कुफ़ुर थो करे माण्हू खे कुफ़ुर न करणु घुरिजे पंहिंजे नेमत जो नेमत खसी वञे त बि शुकुरु करणु घुरिजे त अलाह ताला जो शुकुरु ॿिन्ही हालतुनि में शुकुरु करणु पोइ हाणे हिते इहा ॻाल्हि वधीक आउं कोन थो चवां हिन उल कफ़ूर वलेन अज़क ना हो अमा बाद दर्रा पर जेकॾहिं असीं हुनखे नेमत था ॾियूं पंहिंजो दर खां पोइ हुनखे टोटो नुस नुक़सानु हो हुन हालति ख़राबु हुई सुञो हो भिंगियो हुयो त उन खां पोइ असीं हुनखे वरी वेल्थी था करे छॾियूं पोइ ढाओ पाण सिंधी में चवंदा पोइ ढाओ पोइ ढाए जा इहे कमु पोइ ढाओ भई भई अलाह ताला खे हेॾो मायूस हूंदो हेॾो पियो हलियो वरी यकदमि शाहूकार थी लख मिलियन मिलियनर दिली नेअर थी वियो हलो उन वक़्तु जेको आहे हुनजो होशी न आऊं त होशी अहिड़ो त पोइ हिते अलाह ताला उहा ॻाल्हि थो करे न न न ज़ख हो त पोइ मसत हुओ पोइ पोइ जेको आहे सो दरदा मसत हुओ जॾहिं हुनखे दरड़ पहुतो हो उन खां पोइ जॾहिं असीं हुनखे ख़ुशहाल था करियूं सुठो था नेमत था मोकिलियूं नेमत चिखायूं था यकूलनि ज़हब सही आहे चए दुख भरे दिन भई गएरे भईयो जेके कहिड़ो गानो हूंदो हुओ की दुख दुख वारा ॾींहं जेके आहिनि से विया हलिया हाणे मुंहिंजो ज़हब सई आत सई यादि जेके बुछड़ाई जेका हुई सा वई हली हाणे आउं ख़ुशहाल आहियां पोइ हाणे उन वक़्तु हुनखे घुरिजे त अलाह जी नेमत जो शुकुरु करे पर न उन वक़्तु चए थो हीअ त आऊं रोसी लाइक़ु इन जे जो हीअ मूंखे मिले ई मिले मूंखे इहा नेट मिली आहे हिन में अलाह ताला जो कहिड़ो कमु आहे ज़हबत सही आहे त अनी मूंखां तकलीफ़ ख़तमु थी वई आहे इन हू लफ़र फ़ख़ुरु पोइ न जेको आहे फ़रहत में अकड़ में थो अचे टिंड ठुंघ फंग फंघ में अची थो वञे चए थो आऊं वञु अहिड़ो आहियां बसि अहिड़ो आहियां मुंहिंजो को आहे कोन भॼी वञिजो हलियो ऐं आसमान थो सां सम्झो फ़खु फ़ख़ुरु थो करे ऐं फ़रत त अकड़ वारी फ़रत हिकिड़ी फ़रत ख़ुशी वारी आहे उहा जेका आहे पॉज़िटिव आहे हिकिड़ी फ़रत जेका आहे सा नेगेटिव आहे जेका अलाह अला ताला फ़ख़ुरु उहो पसंदि नथो करे फ़रहन फ़ख़ूर पोइ हिते असीं हिते वक़ा करियूं इनशाहनी इला लज़ीन सबरु हिन खां पोइ हिन जी ॻाल्हि ॾिसो आहे उन्हनि जे जेके सब्र कनि था ऐं पंहिंजो अमल साहे कनि था अला हिकु मुआफ़रतुनिज़रनि खे वरी करीम हुननि जे लाइ वॾी मुआफ़रत आहे हुन लाइ अजर वॾो अजरु आहे करीम बाज़ारो अजर आहे कबीर अजर अज कबीर अजर आहे अलाह वफ़रना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वरना अला सरात मुस्तक़ीम सरात लज़ीन अलाम तलीम ग़ैर मग़दूब अलैहिम दुआ अली नामी